Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan, hej mu barek Ramazan. Među dvanest mjesecim, kao sunce sijaš ti, Kur'an u teb silazim. hej Mubarek Ramazan. Svih mjeseci car si ti, utočište griješnih, od dženeta ključ si ti, hej Mubarek Ramazan.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 Allahu poslanik karimi salatu wa salam kaže ko isposti mjesec Ramazana, vjerujući u Allaha te wa ta'ala i njegovu nagradu, bit će mu oprošteni grijesi. U vjerodostojnom hadisu Allahu poslani karimi salatu wa salam kaže kada nastupi Ramazan, otvore se džennetske kapije La ilaha illa Allah. Braću moja draga, jesmo li svjesni veličini i blagodati prema nama? Džennetske kapije su otvorene. Postavlja se pitanje ko želi da uđe u džennet. Pa kaže Allahu sani alaihi salatu wasalam otvore se džennetske kapije, a zatvore se džehennemske kapije. Šeitani se povježu u lance, i tako mi Allaha istinitost ovog hadisa vidimo na svakom koraku. Ljudi koji možda tokom godine nikada ne uđu u neku od Allahovih kuća, kada Ramazan nastupi, pošto nema šeitana, dođu i padnu Allahu tebaraka wa ta'ala na sečnu. Ovu priliku Ramazana, braću moja draga, svi mi, jer smo svi griješnici i svi imamo grijeha, trebamo iskoristiti, braću moja draga, da obnovimo ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da mu se pokajemo, da okrenemo novu stranicu u našem životu. Ovaj mjesec, blagoslovljeni i mubarek, je velika kritika za promjenu. Ja, braću moja draga, neću mnogo govoriti o Ramazanu. Govorit ću o promjenama. Govorit ću o promjenama koje su nastale dolaskom Allahu Znači, kako su oni, nakon što su bili raštrkani, nakon što na svjetskoj sceni nisu vrijedili ništa, kako su i zašto su postali vodeća sila u svijetu. Naša obaveza prema tim ljudima, prvim generacijama, jeste da ih volimo, da ih slijedimo, da vidimo kako su oni, braću moja draga, uspjeli. Prva stvar i možda najbitnija stvar Zašto je prva generacija uspjela? Zašto smo mi tako nazadni? Jeste, braću moja draga, zato što su oni izuzetno mnogo pažnje posvećivali edukaciji, ilmu, znanju, prvenstveno šerijetskom, a nakon toga i svakom drugom. Oni su, braću moja draga, bili umet koji je radio po onom prvom imperativu pa bismi kelle alladhi khalaq. Uči u ime gospodara Tvoga. Pogledajte danas kako vam Allah umet. Pogledajte neznanje i džehlu. Koliko se proširilo neznanje i džehlu umetu. Dođite na teradiju u bilo koju džanju da vidite kako naša omladina obavlja namaz. Kako ljudi obavljaju najbitniji temelj Islama nakon što kažu la ilaha illallah. Čovjek kada uđe u Islam i kaže la ilaha illallah, najbitniji temelj Islama je namaz. A pogledajte kako ljudi obavljaju taj svoj namaz. Razmišljaju li u namazu o namazu ili razmišljaju o nečemu drugome? Koliko je ljudi koji kažu samo jednostavno njihov hal i stanje kaže vidite da sam bio u džaniji? Da li je tvoj namaz validan i ispravan? Allahu poslani u vjerodostojnom hadisu kaže, poslušajte ovaj hadis, nemojte ga nikada zaboraviti. Kaže Allah poslanik, bit će ljudi koji će hranjati 60 godina. La ilaha illallah, 60 godina. Kaže Allah poslanik, jedan namaz koji neće biti primjen. To su riječi onoga koji ne govori o hiru svome. Kaže Allah poslanik pa pojašnja je, možda će, kaže, potpuniti ruku, a nije upotpunio sečku. Možda će potpuniti sečku, a nije upotpunio ruku. Nije pojenta da dođeš u džanju, već je pojenta da dođeš u džanju i da klanjaš onako kako od tebe vjera traži. Pogledajte ljude i odnos prema postu. Ljudi misle da je post propisan samo da bi gladovali. Allah poslani kao da je znao da će doći takvi ljudi pa kaže Rubba lej se lehu min i illa džuru wal atašu koliko je postača koji nemaju od svoga posta ništa osim gladovanja i žetovanja. Subhanallah. Čovjek koji posti radi Allaha i shvatio je zašto je propisan post. Teško ga je naći da danas slaži kada posti, ili da možda gleda serije, ili da gleda filmove, ili da nešto prebali ili da ukrade, zato što posti. Da li se naši dani u kojima postimo razlikuju od dana u kojima ne postimo? braćo moja draga, džehl i neznanje. Da ne govorimo o najbitnijim pitanjima za muslimana, jeste njegovo vjerovanje. Muslimani svaku vjeruju osim Allahu i njegovom poslaniku. Muslimani vjeruju horoskopu, muslimani vjeruju gavu, muslimani vjeruju filđanima, muslimani vjeruju nekim bacanim kašikama, a kada mu kažeš rekao je Allah, rekao je poslani. šta ja znam, kaže, on je to zapisao. Zato, braćo moja draga, znajte, umet ne može povratiti svoj um, ugled i čast i ponos, osim kada se vrati šerijatskoj naobrazbi i svakoj drugoj naobrazbi. Nama ne trebaju samo školovani kadovi koji znaju šerijatske znanosti. Trebaju nam i doktori, trebaju nam i inženjeri, trebaju nam i medicinarke, trebaju nam ljudi koji poznaju informatiku, ali nam trebaju i ljudi prvenstveno koji znaju tumačiti vjeru. Koliko je nas ovdje ja znam, braću moja draga, sam ja prvi put ovdje, ja sam u sali, pa mi malo tolerišite. Ja sam dosta puta kritičan, volim kritikovati. Ali Allah ni kritika koja dolazi od insana koji želi da se svi zajedno skupa kod Allaha u džetetu ovako sretnijemo. To je pravi brat pomeni koji će ukazati na grešku. Evo sada kada bi ja upitao koliko nas ovdje zna engleski, ćemo kako dižemo ruke ili francuski, ili njemački, ili italijanski. Ali kada bi kazao ko zna jezik Kur'ana, ko zna arapski jezik, ubijeđen sam da bi veoma malo bilo onih koji su podigli svoju ruku. Braćo moja draga, nemoguće je, zapamtite ovu moju rečenicu, nemoguće je ispravno shvatiti vjeru osim ako se vjera uči kroz arapski jezik. Kroz jezik na kojem je objavljen Kur'an, kroz jezik na kojem su izrečeni hadisi Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, treba da znamo, braću draga, i ono malo znanja što imamo, svi mi, i to malo znanja ne praktikujemo. Znanje se ne savine da bi dobili neku nagradu na nekom kvizu, već se savine da bi se radilo po njemu. Koliko je propisa, ko svako od nas zna, ali krši to što zna. Mi ne zaslužujemo više znanja, zato što ne radimo po njemu. Ima li neko da ne zna da je na nas u dženatu obaveza? Pa ćemo vidjeti u prvoj noći ševala, kada završi Ramazan, koliko će ljudi dolaziti ovdje u i klanjati. Ima li neko da ne zna da ne smije gledati u žene? A može li se neko pohvaliti da ne gleda filmove i serije? Imamo znanje, znamo da je alkohol zabranjen. Koliko je muslimana koji alkohol troči i piju? Znači, braćo moja draga, znanje je prvi i najveći uvjet ako Bog da, da postignemo ono što su postigle prve generacije. Druga stvar, zašto su oni postali vodiči svijeta u svakom pogledu u tako kratkom historijskom periodu? Zato, zato što su, braću moja draga, preda se postavili Kur'an, Allahu govor. Nažalost, opet kritika, koliko je danas muslimana, ne samo našeg govornog područja, i u arabskom svijetu, i po Europi, i po Australiji, kada bi pitao čovjeka, molim te, kaži mi zašto je Kur'an objavljen. Možda bi, možda bi uspio da odgovori Kur'an je objavljen da bi živjeli po njemu, ali gdje je to u praksi? Mi imamo, ubijeđen sam svako od nas, jedan Kur'an koji je lijepo u peški zamotan i ostavljen gore na rafu. Da nije Kur'an objavljen zato? Elif, la, min, zalike, kitabu, la, rajbe, fihi, hudan, lil, al Ovo je knjiga, ili to je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Uputstvo bogobojaznima. Kur'an je uputstvo. Ljudi smatraju da je život po vjeri težak. Pridržavati se vjeri da je teško. Kaže uzvišeni Allah te vale ta'ala. Tahe, ma alejke li teška. Mi ti Kur'an ne objavljujemo da bi ti teško bilo, da bi bilo ne braćo moja draga, znate, zapamtite i ovu rečenicu. Kada god te zadesi kakav musibet, nemoj kazati zašto gospodaru mene, već postavi pitanje kakav si i kakav je tvoj odnos prema Kur'anu, Allahovoj knjizi. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Na dunjaluku. Neminovno, nemoguće je biti sretan na dunjaluku osim kroz Kur'an. Neminovno, braćo moja draga. Jedini način kako možeš biti sretan jeste uz Kur'an. Zašto je Kur'an objavljen? Da bi ga čitali. Da bi o njemu razmišljali. Efela je tedebbarune l-Kur'an. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? kada smo zadnji sjeli i razmišljali o Kur'anu, onu patiju koju samo na jednoj teraviji čujemo 33 puta minimalno, kada smo razmišljali o Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tebi gospodaru hvala. Kada smo razmišljali o Maliki Jeumi Din, pa da pustiš suzu razmišljajući o Maliki Jeumi Din. smo nikada pustili suzu, taj ibadet je za nas nepoznanica. <clears throat> Maliki Jeumi Din, Gospoda dana sudnjega. Kada učiš taj ajet da se zatreseš, kako ću ja stajati pred malikom na sudnjem danu? Šta ću mu kazati? Jesam li klanjao? Jesam li bazio babu? Jesam li bazio komšije? Jesam li varao? Jesam li postio? Šta ću ja tom maliku kazati? Kada bi mi tako učili pativu, mi bi plakali, mi bi se bojali susreta sa svevišnjim Allahom. <clears throat> Jesmo nikada o tome razmišljali. Mi nemamo vremena za to. Treba pratiti svjetsko, evropsko, plivanje, futbal, košarku, odbojku, serije. Za sve imamo vremena, osim za Kur'an. Žalosno je što imamo ljude koji žive po 20, 30, 40 godina i nikada nisu uspjeli odvojiti 15 dana da se nauče iskupati. Koliko je muslimana koji su se rodili kao muslimani i umrli nakon 60 godina i nikada nije znao učiti Kur'anu. Je li toliko volimo govor našeg gospodara? Kako zaraditi džene tako ne preko Kur'ana, braću? I onda se čudimo što nam je to u Palestini, što nam je to u Somaliji, što nam je to ovdje, što nam je to ondje. To je plod naših ruku, tako mi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wa salam, Hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa Najbolji među vama su oni koji se poduče Kur'anu nakon toga ljude podučava. Evo ti formule i evo ti vaki, ostavi moj govor, uzmi govor Božijeg poslanika. Najbolji među vama su oni koji se poduče Kur'anu. Što znači, kako su oni koji se ne poduče Kur'anu? Najbolji, najbolji, Božji poslanik kaže, najbolji su oni koji se poduče Kur'anu. I druge podučavaju. Zato, braću moja draga, neminovno je, neminovno je, ako želimo uspjeh, ako želimo prosperitet, da se radimo Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, učeći razmišljajući o njoj i na kraju krajeva da prakticiramo ono što znamo. <clears throat> Također, braću moja dada, zašto su prve generacije uspjele? Iz razloga zato što su se istinski bojali Allaha a sahabima Božih poslanika nije bilo potrebno stavljati kamere kao nadzorni neki aparat da vidi da li će neko nešto ukrasti. Zato što su se Allaha bojali. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam Ittaqillaha haythu ma kunt. Allaha se boj, ma je bio. To nam danas treba, braću moja draga. Muslimani, ako pogledate općenito, odali su se svim grijesima koje Allah zabranio. I muslimani hoće pobjedu, muslimani hoće rahmet, a na svakom koraku krši Allahove granice. Istinska bogobojaznost je putva Allahove milosti. Pogledajte Allahu poslanika, alihi se wasalam, kao najboljeg učitelja. Kaže Allahu poslanik u hadisu vjerodostojnom, ja nekada dođem u svoju kući, pa zateknem datulu na svome krevetu, u svojoj kući na svome krevetu, pa je podignem da je pojedim, pa se prisjetim možda je sadaka, a Božim poslaniku nije bilo dozvoljeno vesti sadaku. Kaže, pa je bacim. To je bogobojažnost Allahovog poslanika. A pogledajte danas umme, pogledajte muslimani kako se odnose prema najvećim vijesima, prema kamati. Allah te koje ta'ala u Kur'anu objavio je rat onima koji uzimaju kamatu. A pogledajte danas kako muslimani ovako uzimaju kamatu. Ima dobro auto i služi ga, ali će uzeti kamatni kredit da uzme nešto bolje i novije. Kako se ne boji Allah taj koji to učini? Neka zna, kao što je objavljeno u suri al da je na taj način krenuo putem rata protiv uzvišenog Allaha te barake vekara. To je naša stvarnost. Dok stvarnost sa Saba je bila nešto drugo, braću moja draga. Ebu radi Allahu ta'ala, kao što je zabilježio imam Buharija, imao je slugu koji je svaki dan išao da zaradi dnevnicu. Pa bi od te dnevnice kupovao ranu Ebu Bekru. Pa jednog dana donio dnevnicu i kupio ranu Ebu Bekru. Kada je u Bekru, koja u programu kaže mi sluga, znaš li ti od čega sam ja zaradio tu? Ti pare, kaže od čega? Kaže još nekada davno pije islama, gatao sam ljudima. Ali lagao sam, ja nisam znao gatati, lagao sam im. Pa su mi danas platili i od toga sam tebi ručak platio. Znate šta je uradio Ebu Šta bi mi rekli? Gotovo, rana otišla u stomak. Ebu Bekri je odmah stavio svoju prst u usta i povratio se iz stomaka. U rivajetu koji nije kod imama Buharije kaže Bubekr da hrana nije tijela izići osim s dušom, izišla bi duša i hrana, samo neće u svom trguhu nikakvog harama. Zato su, braću moja draga, uspjeli. Zato kada bi podigli ruke, ruke gospodaru, subhanahu wa ta'ala, Allah bi im davao ono što su tražili u istom momentu. Svojim konjima su prelazili preko mora da se nisu kopite njihovih konja upasile. Allah te barak želimo prosperiti, onda je najbolji put ka prosperitetu istinska bogobojaznost. Također, zašto su uspjeli? Zato što su prve generacije, a sami ili istočni ako nisu, za svoga uzora, za svoga učitelja, za svoga vođu, uzeli Allah i poslanika, ali i se. Pogledajte, braću moja draga, stvarnost. Koga danas naša omladina slijedi? Koga zna? igrače, pjevače, manekinke, skakače i ostale neke šetane, znaju ništa o Božijem poslaniku, ali mi se ratu A tako mi je Allah, oni igrači, i pjevači, i manekini u velikom broju slučajeva, da se izvagaju njavučkom vagu, ne zaslučuju da budu stječeni. To su dosta puta prostitutke, to su dosta puta alkoholičari, drogeraši i naša odladina je slijedi. Allah te barak da tada kaže u Kur'anu لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Zaista vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Musliman treba da se trudi maksimalno u svome životu da slijedi Božijeg poslanika u svakom segmentu svog života. U odnosu prema koči, u sunnetu Allahovog poslanika. U odnosu prema babi, u sunnetu. U odnosu prema supruzi, u sunnetu. U odnosu prema djetetu, u sunnetu. U odnosu prema danu, po sunnetu Allahu poslanika, ali, ali i salatu salam. Jedne prilike Omer, radi Allahu ta'ala, kao što se u Buharija i Muslim, došao je kod Kjavi, kod crnog kamena, pa ga je poljubio i kaže, ja sam vidio poslanika da te ljubi, a da nisam vidio poslanika, nikad te u životu ne bi poljubio. Oni su, braću moja draga, slijepo slijedili Božih poslanika. Šta god da je poslanik radio, oni su tako radili i zato su uspjeli. Jer Allah te bare kada je zemlje i nebesa, objavio je Kur'an i poslao poslanika da pojasni kako se živi na dunjavu. I onog momenta kada ljudi ostave sunne Božije poslanika, znajte da im dolazi nedače, znajte da im dolazi problemi, znajte da im dolazi poniženje. Ako želimo da se vratimo i putu, onda je to put Božije poslanika, ali se sa wasalam. Također, od stvari zašto su prve generacije uspjele, jeste, braću moja draga, zato što su shvatili da je bratstvo po vjeri na većoj, na većoj stepenici i na većem stepenu od bratstva po krvi. Kada je Allah poslanik došao u Medinu, kao što je zabilježi imam Buharija također, povratio je između Muhađira i Ensarija. Pogledajte ovaj primjer. Ubijeđen sam svi da smo ga šuli, ali da li razmišljamo o njemu. Pa je povratio između Abdurrahman ibn Aufa i Sad ibn pa je Sad ibn Rabija pozvao Abdurrahman ibn Aufa i kaže ja sam jedan od najbogatijih ljudi u Medini. Imam dvije supruge. Pogledaj koja je ljepša, ja ću je razvesti kada završi priče kako hoćeš u ženiji. Pola svog imenta ću ti dati. Zato su, braće moja draga, uspjeli. Zato su uspjeli, zato što su bili braća. Pogledajte, sad cijeli svijet se ujedinjuje osim muslimani. Evropska unija se ujedinjuje. Amerika se već davno ujedinila, Rusi se već davno ujedinili, osim, osim muslimani. Njihove karte su nacrtane sa trokutom i šestarom. Tako su podijeljeni. Saudici smatraju da su kuvajčani najgori, najgora stvorenja na planeti. Libijci smatraju palestince najgorima. Podijelili ih države, braću moja draga, kao da ih ne vezuje vjera u istog Allaha, kao da ih ne vezuje vjera u istog poslanika. Muslimani su pozivani. Kaže Allah poslanik alihi se wasalam, nije mu'min, nije mu'min, onaj ko zanoči sit, a njegov komšija vlada. To je islam, braćo moja draga, islamski vesel. Jedne prilike kao što pripovjeda jedan tabirina, kaže bili smo u jednoj velikoj bitci na uku. Kada je završila bitka, uzeo sam malo vode i krenuo sam da tražim svog Amičića, U to vrijeme se ratovalo sabljama. U to vrijeme se ratovalo po suncu, u pustini. Kaže, pa kada sam ga našao gotovo urijed je, preselio urijed i umro, pa sam kazao, hoćeš ti vodi? Kaže, hoću. U to vrijeme da ti neko dadne vode, to je najveća infuzija na svijetu. Kaže, hoću vodi, kako neću vodi? Kada je rekao, hoću vodi, drugi čuje i kaže, ponesi, daj vode, umiri. On istog momenta kaže, nosim njemu. On je treći, on je moj brat. Kada je došao do tog drugog, kaže, hoćeš li vode? Kako neću? Hoću. Daj mi vode. Kad treći zove. Jel to neko spomenuo vodu? Daj mi vode, umirim. Onaj u istom momentu kaže, nosi njemu. On je preći. Pa kaže ovaj prenosi od predaje, kaže kada sam došao do trećeg, umru. Dok sam došao do drugog, umro. Dok sam se vratio kod prvog, umro. Sve trojica otišli želi svome gospodaru, ali su dali prednost bratu muslimana nad svojim životom. Zato su, braću moja draga, uspjeli. Pogledajte šta se sada sve dešava po islamskom svijetu, a mi sjedimo Gledamo serije, gledamo filmove, gledamo utakmice, Evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo, skok kudalj, skok fotkom, sve živo pratimo. A šta se dešava u našoj Somaliji? To što nam umiru braća od gladi, šta nas briga? Bitno je da mi uživamo. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Halalite, braćo moja draga, što smo dužni, još ćemo spomenuti samo dva savjeta. Zašto su prve generacije uspjeli i time ćemo ako Bogu završiti na ovom putu. Zašto su uspjele prve generacije? Zato što su se međusobno savjetovali. Allah poslanik alaihi salatu wa salam kaže Ed-dinu nasiha Vjera je savjetovanje. Pogledajte današnje stanje umeta muslimana. Vidiš čovjeka, radi nešto što je zabranjeno vjerom, ne smiješ nikome ništa kazati. Braću moja draga, to je nešto čime se odlikuje islamsko društvo od drugih društava, gdje se muslimani međusobno potpomažu. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, musliman je muslimanu ogledalo. Kao što kada si prlja po licu i ne vidiš dok ne odeš na ogledalo, isto tako. Ne vidiš svoje mahanje dok ne izviđeš na ulicu, pa ti tvoj brat musliman kaže, brate, imaš lošu osobinu, popravi se. Problem je također u nama, što drugim ljudima mi smo dali do znanja da prihvatamo kritiku. Ljudi ti ne smiju ukazati i ukazati na kritiku. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, navodeći primjer društva koji se podpomaži i koji se ne podpomaži. Kaže, primjer ljudi jeste primjer jedne lađe koja plovi, hadis vjerodostojan. Pa imaju ljudi na palubi i ljudi pod palubom. Pa ovi ispod palube, kada oči vodi, vode, idu na palubu i uznemiravaju oni gore na palubi. Pa kaže jedan dole od onih koji su pod palubom, kažu, kada bi mi sebi prokopali jednu rupu i ostalo vodu točimo. Hej, kad probiješ malu rupu lađi, ode lađa, kaže Allah poslanik se salatu wasalam, za oni gore na palubi, ako im pusti da prokopaju rupu, utušit će se svi, ali ako im bilo pojasni da to ne može, svi će se spasiti. I mi, braću moja draga, kada vidim insana, da loči rapiju ili vidimo da voda sa ženama, ili vidimo, ili vidimo, a vidimo, i vidimo sami sebe. Treba, braću moja draga, da se među sobom savjetimo. Kada pogledate zašto su židovi poniženi, u opisu Kur'ana, kanu la yetanahawna an munkarim. Nisu jedni drugima ukazivali na probleme kada su ih vidjeli jedni po drugim. Zato, braću moja draga, put ka uspjehu jeste put savjetovanja na lijep islamski način, ali se moramo savjetovati. I zadnja stvar, jeste, braćo moja draga, zašto su uspjeli? Zato što su bili ustrajni na put, ustrajni na put istini. Inne ledine kalu na Allahu, thumme amu, oni koji kažu mi vjerujemo, jer dovoljno samo samo kazati mi vjerujemo, kao što kaže danas cijela planeta, a zatim ustraju na tome, mi vjerujemo. Kad kažeš ja vjerujem, to znači da vjeruješ da ćeš stajati pred gospodarom, to znači da trebaš panjati, da trebaš zekija davati, da trebaš postiti, da trebaš ići na hač. Mi za sve laud novca imamo, i za mora, i za kuće, i za spratove, i za auta, osim za hačima. Zato, braću moja u ustrajnost na pravom putu, ja sam tu ciljano kazao, tako je stanje u cijelom umetu. Kada je Ramazan, mašala lađanije su nam prepune. Sa prvom jacijom u mjesecu ševalu, dođite, pa se uvjerite jer moj govor bio istini. Prva jacija nakon Ramazana, prazna džamija, plaće za onim klanjačima. I hoćemo Allahov rahmet, hoćemo džennet. Zamislite da imate njivu i na toj njivi 11 mjeseci snijeg. Ili mislite, braću moja draga, onaj jedan mjesec kada nema snijega, da bi uspjeli uzorati i pozubiti i posijati i poštjeti, ne bi tako mi Allah. Tako i mi. Hoćemo jedan mjesec da budemo u džami, za Ramazan postimo, klanjamo i nakon toga nema više islama i hoćemo zbog toga u džennet. Boga je taj jeftin džennet, se tako može zaraditi. Ja molim Allah, te barak kada, da nas učesti na tu istinu.